Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ։ Գյուղատնտեսությունը մեր երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող եւ մշտական ուշադրություն պահանջող ոլորտներից է։ Դա է պատճառը, որ տարեց-տարի ավելանում են այս ոլորտին հատկացվող ներդրումները։ Զարգացումը խթանելու համար արվում է ամեն ինչ՝ սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական վարկեր, պետական աջակցության նորանոր ծրագրեր, Թեկուզ պատերազմից հետո գյուղատնտեսությունը մեծ կորուստներ է կրել, արոտավայրեր, անասնաֆերմաներ, մեծ քանակությամբ անասնագլխականակ, սակայն մեր հայրենակիցները շարունակում են ապրել ու արարել նոր տեմպերով, նոր ծրագրերով ու նոր գաղափարներով։ Գործարար Արցախն այս թողարկման ընթացքում պատմելու է խոզաբուծությամբ զբաղվող Աշոտ Գրիգորյանի մասին։ Մեր հերոսը մեկն է այն հարյուրավոր մարդկանցից, որոնք երբեք չեն գործնում հավատքը դեպի պայծառապական։ Շարունակում են արարել ու իրենց լավատեսությամբ վարակել շատերին։ Ասկերանի շրջանի Խնձրիստան համայնքում է ծնվել Աշոտը։ Պատանի տարիքում դուրս է եկել գյուղից, սակայն մինչ օրս նրա կապը գյուղի հետ չի կտրվել։ Ավելին, իր խոզաբուծարանն էլ կառուցել է հարազատ ծննդավայրում։ Խոզաբուծությամբ Աշոտը սկսել էր զբաղվել մինչ պատերազմը։ Պատերազմից հետո որոշեց ընդլայնել իր գործունեությունը։ Պաշտպանության բանակի նախկին սպան Չնայած այսօր գործարար կյանք է վարում, սակայն զուգահեռ հանդիսանում է նաև պահեստազորի սպաների միության անդամ։ Հենց այստեղ էլ գաղափարծնվեց online-ելու բիզնես գործունեությունը։ Գաղափարի իրագործումը հնարավոր դարձավ գյուղատնտեսական վարկի շնորհիվ։ Արդեն 8 ամիս է, ինչ զբաղվում է այս գործով։ Մոտ 2 ամսից ակնկալում է կայուն եկամուտ ունենալ։ Խոզապուծությունը շահութաբեր աշխատանք է։ Պարզապես պետք է ամեն ինչ մտածված անել, ասում է զրուցակիցս։ Աշոտ, դուք այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք, եւ ես տեղեկացել եմ, որ բոլորովին վերջերս սկսել եք գործնություն ծավալել, մասնավորապես զբաղվում եք խոզաբուծությամբ։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք զբաղվել գործարար կյանքով եւ այդ միտքը կոնկրետ խոզաբուծությամբ կարծեմ պատերազմից հետո է ցակել։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն այդ միտքը ցակեց պատերազմից հետո, երբ զորացրվելուց հետո ինքս լինելով եւ ապրելով գյուղում միշտ սեր ունեի զբաղվել գյուղատնտեսությամբ եւ պատերազմից հետո որպես Պայեստազորի սպաների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարմեն Ասարանյանի գլխավորությամբ եւ առաջարկությամբ դիմեցինք հանրապետության նախագահին մեզ որպես պայստազորի սպաներ ընթառաջել բիզնես վարկերով տրամադրել եւ զբաղվենք տարբեր գյուղատնտեսական բիզնեսներով։ Ու ես իմ մոտ ցակեց խոզաբուծությունը, ինչու խոզաբուծությունը, որովհետեւ մինչեւ պատերազմը զորացրվելուց հետո այդ գործնեությունը ծավալել եմ փոքր մասշտաբով եւ որոշեցի բիզնեսը ընդլայնել ու դիմեցինք նախագահին եւ հասանք հաջողությունների։ Ստացաք համապատասխան գումարը, ինչպես դուք նշեցիք, եւ սկսեցիք։ Արդեն ինչքան ժամանակ է։ Գումարը ստացանք 2021 թվականին, արդեն 8-րդ ամիսն է, զբաղվում ենք խոզաբուծությամբ եւ մինչեւ 1-2 ամիս կունենանք նոր ցին առաջխաղացում։ Շատ լավ։ Որտեղ է տեղակայված ֆիրման։ Ֆիրման տեղակայված է Խնձերստան համայնքում, ինքս հանդիսանալով Խնձերստանցի, Խնձերստանի համայնքի բնակիչ, բիզնեսը ծավալել եմ Խնձերստան համայնքում։ Գոմը ձեռք եմ բերել իմ ուժերով, ֆիրման, իսկ խոզերը 19 գլուխ մերուն, 1 գլուխ ворց ձեռք եմ բերել բիզնես ծրագրի համապատասխան ստացված վարկով։ Քանի գլուխ ունեք աշոտ։ Ներկայությամբ ունենք 19 գլուխ մերուն, հոզամերուն, 1 որց։ Ահա ու նպատակ ունենք, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում բիզնեսը ընդլայնվելու է ավելի մեծ ծավալով եւ գործունեությունը ելի նույնպես իրականացնելու են Խանձերստան համայնքում։ Ես որքանով տեղյակ եմ, խոզաբուծությունը պահանջում է նորագույն տեխնոլոգիաներ, այո կան այդպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք սկսել են կիրառել վերջերս Արցախում։ Դուք եւս այդ տեխնոլոգիաներով եք առաջնորդվում։ Ոչ, հիմա ես ներկապային ես նորագույն տեխնոլոգիաներով չեմ առաջնորդվում, քանի որ իմ անասնաշենքը չի համապատասխանում նման տեխնոլոգիաները տեղադրել անասնաշենքում, բայց ջուրը, խմելու ջուրը եւ կերը վերափոխել ենք ձեռի աշխատանքը վերափոխել ենք ավտոմատացված կաթիլային համակարգով։ Աշոտ որտեղ եք ուզում իրացնել։ Իրացումը իրականացվում է Ստեփանակերտ, Խնձրիստան եւ մնացած համայնքներում, որը մեր հանրության մեջ շատ մեծ պահանջ կա, ուսի թեկուս, չգիտեմ, երևի թե Արցախի հանրապետության պահանջարկը հերիքում է մեր շուկան, որ เป զի մեր և, արտադրած միսը իրացնենք։ Այո, ես գիտեմ տեղական մսի խիստ պահանջարկ կա, հատկապես պատերազմից հետո քչացել են մեր տարածքները, անասնապահությամբ արդեն քչերն են զբաղվում։ Սա իմ կարծիքով եւս խթան հանդիսացավ, որ เป զի կոնկրետ այդ գործունեությունը ծավալեք, այո։ Ես ճիշտ ասած տեղական մսի եւ արտերկրից ներմուծած մսերի տարբերությունը որպես ինքս գյուղացի շատ մեծ տարբերություն եմ դնում եւ իմ խոսապուծության այդ բիզնեսը ծավալում եմ հիմնական կերը ապահովում ենք մեր տեղական կերով ծորեն գարի խամբար համակցված կերով այո այո այո կերը ձեր ենք բերում տեղական կերով ինչպես է այս պահին գործընթացը իրականացվում, ինչ է կարծում, կհաջողեք այս գործում եւ եթե այո, հետագայում միտում կա on-line-ելու գործնեությունը։ Ցանկացած գործում հաջողություն կա, եթե ունես նպատակ։ Եթե մարդ իր արժեր դնում է նպատակ, անպայման կհասնի այդ նպատակին եւ ես իմ նպատակը իմ արժեր դրել եմ այն նպատակը, որ ես խոզապուծությամբ սկսեմ զբաղվելը ու իմ բիզնեսը, իմ ծավալը մեծացնեմ ինչեւ մոտորապես 300-400 գլուխ խոզի։ Իսկ ընդհանրապես խոզապուծությունը ռիսկային է։ Ցանկացած բիզնես հիմա ներկապային նամանավանդ անասնապահական ոլորտում ռիսկային է, ուղղակի պետք է մի քիչ աշխատիլ լինենք, որ เป զի կարողանանք զերծ մնալ նմանատիպ վիրուսային հիվանդություններից։ Դրա համար պետք է մենք ունենանք մեր համապատասխան միջոցառումների պլանը, որպեսզի կարողանանք մեր այդ բոլոր վիրուսային հիվանդությունների դեմ պայքարի սրսկումները կատարել ժամանակին։ Այդ սրսկումները, այդ հիվանդությունների դեմ սրսկումները դուք եւս ամեն ինչին հետամուտ եք։ Այո, ունենք մեր գյուղում անասնաբույժ, որը համագործակցելով իմ հետ հետևում է նմանատիպ սրսկումները ժամանակին կատարելու համար։ Իսկ ֆերմայում տեղ կա online-ելու այո, ֆերման նախատեսված է մինչև 400 գլուխ խոզ պահելու համար, դրա համար նախընտրել եմ այդ հենց այդ ֆերմա, որ เป զի ես իմ 19 գլուխոզամերոնը կարողանամ աճեցնեմ եւ հասնեմ իմ նպատակին։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր միության նախագահ Կարմեն Ասլանյանին եւ ցակած գաղափարի եւ նման գաղափարը իրականացնելու մեր հանրապետության նախագահին դիմելով եւ առավել եւս շնորհակալություն եմ հայտնում հանրապետության նախագահին մեր պայեստազորի սպաներին ընդառաջելու համար առհասարակ պատերազմից հետո Արցախում մի տեսակ դժվար է գործարարը կյանք մտնելը, բայց որքանով ես հարցազրույցներ եմ ունենում, հավաստիանում եմ, որ մարդիկ սկսել են ավելի մեծ երանդով մտնել գործարար ոլորտ։ Դա նշանակում է, որ մենք եթե չդիմենք ռիսկի եւ սկսենք որպես ինքներս պայեստազորի սպաներ, ես այդ ռիսկը վերցրի իմ վրա եւ առաջինը սկսեցի այդ բիզնես ծրագիրը ծավալել։ Եթե մենք ապրում ենք Արցախում, պետք է մենք աշխարհին ապացուցենք, որ մենք ոչ թե ապրում ենք ապրելու համար, այլ ապրում ենք ծաղկեցնելու համար։ Մենք մեր բիզնեսով, մեր հայրենասիրությամբ պետք է աշխարհին ապացուցենք, որ մենք ապրենք մեր հողում։ Աշոտ ջան, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հուսամ առաջիկայում ձեր ծրագրերը կնլայնվեն եւ մենք կրկին կհանդիպենք։ Ես էլ եմ շնորհակալություն հայտնում հրավերի համար եւ պատրաստ եմ համագործակցելու ծրագիրն ընդլայնվելուց հետո։ Աշոտ Գրիգորյանի անասնա ֆերման դեռևս չի աշխատում նորագույն տեխնոլոգիայով, սակայն պահպանվում են խնամքի հատուկ կանոնները։ Աշոտի խոսքով Տարբեր վարակների ներթափանցումից պաշտպանելու համար արվում է ամեն ինչ, քանի որ խոզապուծությունը համարվում է անասնաբուծության լայն տարածում ունեցող տեսակ, ուզում եմ ավելի ընդլայնել հասցնելով մինչև 300-ից 400 գլուխ խոզի, պատմում է Աշոտը։ Խոզերի բուծման ծախսերի մեջ Աշոտը հատուկ տեղ է հատկացնում կերի գնմանը եւ պատրաստմանը։ Հարկ է նշել, որ նա օգտագործում է բացառապես տեղական կեր։ Իրացումն էլ այստեղ է նախատեսում, ասում է, առանց այն էլ պատերազմից հետո տեղական արտադրանքի բավականին մեծ պահանջարկը, իսկ խոզի միսը շուկայում պահանջարկ ունեցող ապրանքներից է։ Աշոտ Գրիգորյանի հետ խոսեցինք նաև ներկրվող խոզի մսի մասին։ Անասնապահի խոսքով ներկրվող միսը իր voraqakan եւ համային հատկություններով էապես զիջում է տեղականին։ Աշոտը եւս մի քանի բիզնես պլաններ ունի, որոնք չի ցանկանում հանրայնացնել։ Բոլոր այդ պլանների իրագործման համար անհրաժեշտ բաղադրիչը հաջողությունն է։ Դրա արկայության դեպքում բոլոր նպատակներն իրականություն կդառնան։ Այսքան այսօրվա համար հանրայինի եթերում գործարար Արցախներ հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։